ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma hari francois Kimana amakuru ndabashikiriza kuri uno mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibihugu by'ubumwe bwa buraya bisabwa gushigikira imigambi y'iterambere isanzwe ihari mu burundi ibyo byashyikirijwe kuri uwa mbere n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu ikibanza cyaho bita kwa bwana shamba kiri muri ya nyakabiga ni cy'abahinga bari biga uko cyotunganywa ngo cimurirwemwo agasoko gaherutse kubomogwa gahora gafasha abanyagihugu bo muri iyo zone muraza kumva murano makuru insiguro zitangwa na mustaneri wa komine mukaza n'abanyagihugu begereye ibibanza byagenewe gushyirwamo ubuca gushikiramwo nako ubucafu buvuye mu tuzu twa sugumwe two mu makarita atandukanye mu gisagara cya bujumbura mu buterere bafise ubwoba ku magara yabo ngo haraciye igihe miti ishigwa muri ibyo bibanza ubu birangwamwo umunuko mu kanya nido nido ry'ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro dasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi agasoko ko muri zone ya nyakabiga ngo kasambuwe mu ntumbero y'ibikorwa byo gusukura igisagara cya bujumbura biri ku birakogwa bivugwa na mustaneri wa komine mukaza renovasi ndayihebura arahumuriza abahora bakorera muri ako gasoko k'ubuyobozi bwa komine hamwe n'ubuyobozi bw'igisagara cya bujumbura bwaronse ikibanza bagiye kubashiramwo aho bita kwa Bwana shamba abahinga ngo bariko bararaba uko ico kibanza gitunganywa nk'uko warongoye komine mukaza abivuga akaba yari kuri mikro ya mugenzi wacu muyize misago mbere idafise n'ivuriro rya leta ibyo bibazo rero n'ibibazo tuzi nicyo gituma twaciye twicara nk'uburongozi bwa komine turavugana n'abajeje nkora muri rya zone ya nyakabiga hama turavugana n'umukuru w'igisagara aradutahura arabona yuko bajya bene gihugu bakwiye kuronka ahandi hantu bokorera duca tuba turafata rero ibyifata kibanza yuko tworaba muri kiriya kibanza aho bitwa kwa bwana shamba yuko hashobora kuboneka ikibanza bashobora kujyamo ubu ni ikibazo twahaye abahinga aba enjeniyeri kugira ngo bajyeyo barabe abantu hantu barabe ko hotegurwa barabe yuko atari ingaruka mbi zoza mu gihe abo bantu bohaja hanyuma abantu duce tuhabashira mugabo twebwe nk'abaserukira bene igihugu turabona yuko byaba byiza yuko bantu baronsa abantu hantu bakorera bigasabwa gushigikira imigambi y'iterambere isanzwe ihari mu Burundi yari ngo baganire ibijyanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi hamwe n'iryo shyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya baganiriye rero ibijyanye n'iyo migenderanire kandi basanze imigenderanire iriko igenda itera imbere ati ivyo rero birafasha kugira ngo tuce dutandukira ikindi gisata kijanye n'ibijyanye n'iterambere yahavuye rero aramuganiriza aho igihugu cayo gigeze ati uno munsi hariho amahoro hariho umutekano ubwo rero twifuza kuja mu bijyanye n'iterambere ataho duhamagarira abo dusanzwe dukorana Kuja mu bisata igihugu gishanje cyarashyizemo ingufu ni ukuvuga ibijyanye n'iterambere duciye mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi ibijyanye no gukurikiranira hafi ugwaruka, ibijyanye no gufata umugongo, mugongo abakenyezi kuko nibo benshi kugira ngo bikunde duce ku iterambere rirama baganiriye kandi n'ibijyanye n'ibidukikije ibijyanye n'amazi kugira ngo abo baza kudushyigikira bo mu bihugu mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya baze bashyigikira ahari imigambi ya leta aho leta isanzwe yashyitse ingufu kugira ngo bikunde dushyikire ku iterambere rirama ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bwa buraya igeze heza cyane kuko bariko baja kuri iyo ntumbero yuko nyene ivyo bihano biva mu nzira ivyo navyo murazi ko muri politiki bica muri, muri ivyo biganiro ivyo biganiro bihagaze neza gushika uno musi isanganiro inama isumba Amakuru twabateguriye harabandanya bamwe mu banyagihugu baba hafi y'ibibanza byagenewe gushirwamwo ubucafu gushikiramwo ubucafu uva mu tuzu twasugumwe two mu makarti yamwe mu gisagara ca Bujumbura aho bita ku buterere bavuga ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike babivuga bafatiye ku munuko urangwa muri ibyo bibanza kuko ngo haheze igihe ababijejwe bataza gushiramo imiti bagasaba yuko bishoboka bokora ibishoboka nako kugira ngo iyo micafu itunganywe nk'uko byahora n'inkuru tubaza Lidia Gahimbare ibinogo vyagenewe kwakira ubucafu buva mu tuzu twasugumwe two mu atandukanye y'igisagara ca Bujumbura bibiri biherereye haruguru uvuye muri kate y'icumi ya zone ngagara ubona ivyatsi hejuru biboneka ko mbere hariho n'inzira irengana umuntu ashobora kuhaca arengana ataco yinona utokwibaza ko musi hoba hari y'amazi wigiye imbere muri ico kinogo nyene ubona ubucafu bureremba hejuru ku mazi hafi igice c'ico kinogo cose aho ntitwovuga umunuko uhari wegereye kuri ibyo bibanza bamwe mu banyagihugu ariko bashimye kuvugira ku byuma byacu baba ngaho nyene hafi y’ibyo binogo bavuga ko batinya kwandura indwara ziturutse ku kw'isuku rike twe dusaba yuko bobandanya bakaza barahapompa mu ndwi mu ayo mazi rero abandanya asohoka ava muri ibyo binogo agana ikiyaga Tanganyika afise ibara risa n'icatsi kibisi ibigorana gutahura ku muntu yabonye irya mbere inkuru ya karimanzira Ugwaruka go ku mutumba wa Shasha muri commune Giharo intara ya Rutana guyungunganije mukorora amafi gwarahomvye ngo kubera kubura buryo ubwo gwaruka cyo kimwe na Pascal Ngirentaro ngo mutumba wa Shasha basaba uwofasha mu gusubira kuvyura ibyo bikogwa uwo mutwara avuga ko ku miliyoni 10 z'amafaranga genewe amakoperative ku mitumba ubwo gwaruka rutashikiriwe karimanzira uno munsi ni Eline Bele nibigira nukuri turakunywa amashi hamwe umukuru dufata mugongo ubwo rwari rugitangura ubworozi bw'amafi ntigwari rwonyine abatanguye uwo mugambi bafashijwe n'ishyirahamwe ya deka ry'abahoze ku rugamba baharanira iterambere filipo kanani ni umwe mu bahawe inyigisho z'ubworozi bw'amafi acaja mu ishyirahamwe ari hagihe z'amashuri yisumbuye nka jewe nari nsanzwe mvuye ku ntebe y'ishure rero amaze kukiduteramo kubera twari dusanzwe turi mu bukene nyene butagira uko buvugwa twarumvise icyo ciyumviro turatuma ko n'abandi dusanzwe dukurira nk'abari mu nyuma zacu atabifuza uwo mugambi ndetse n'abatari ku ishure turabatumako uno mukenyezi akiri muto nawe nyene yarigishijwe ibijanye n'ubworozi bw'amafi avuga ko imbere yo guhomba yabona akarusho barambwira ko saa tatu ariko zigaburira saa kumi nkongera nkazigaburira twarazigabura kabiri ku munsi naravyungukiyemwo kuko zikwije amezi atandatu usanga ari nininya twarakuramwo tugategurira umwana natwe tukayiziryako urumva ko ari akamaro kanini uwatanguje iryo shirahamwe kubera yavyize akavyigisha abandi ni George Gahungu ababazwa nuko ifi zo zose bari boroye zapfuye ikibituma nuko habuze ubufasha nkuko abyivugira agasaba leta uhereye ku mukuru w'igihugu gufata mu mugongo ugo gwaruka nukuri turakunda amashyi hamwe mukuru w'igihugu dufata mu mugongo tworonka mbere umwimbo urenze cyane kuko turafise ubumenyi turafise n'ubuhinga kumutuma bashashari no gwaruka rukundi ibikorwa cyane twibu gwaruka bwo aye turabura kintu kiduteza imbere kandi dufise imigambi imyonga turayifise amatongo turayafise n'uburyo turi nabwo bw'inguvu mugabo Pascal Ngirente umukuru w'umutumba wa Shasha nawe nyine arabona ko urwo rwaruka rwabuze n'amahera yagenewe amakoperative ku mitumba haronse sangwe gusa ayandi ntiyashikirwa ikintu kibuze ni byinshi nk'ubwoko bw'amafi buri kwishi ariko kuko bataronka amashira hamwe nyine abazani ubwo bwoko bw'amafi byari fise ifisi imeze neza ariko kubivanye na kirima yaho hantu ngira ngo zaracumye zigenda zirafa cyane ntizahashimye bisaba yuko boza barabahindagurira amafi n'ingaburo nayo nyene nkarya amaturuto arakenegwa kugira ngo baze barazigaburira kotifire sangwe byarashitse bara yazanye natwe ku mutumba yarose, ayo yandi mashyirahamwe ntiyabayemo mu bitanga bibiri by'amafi bafise baheruka kongeramwo amafi mashasha mirongo itanu bakaba bifuza no kugira ikindi gitanga ca gatatu mu minsi iri imbere buraca bugacana ayandi mu nkino mu nkino naho ngo kugira abantu barongora amashirahamwe y'inkino bategerezwa kuba barabaye abakinyi canke bamenyereza muri kahise Laurent Imana umuyobozi w'inkino mu bushikiranganje bujeje gisata c'inkino mu Burundi amenyesha ko abarongoye ayo mashirahamwe murantunga umenyesha ko abarongoye ayo mashyirahamwe y'inkino baba barize n'amashuri ya kaminuza kugira ngo bashobore guserukira amashyirahamwe yabo mu manama mpuzamakungu atunganywa mu zindi ndimi atari kirundi buca n'andi na jean marie vianney ngendakumana abarongoye imigwi canke amashirahamwe y'inkino bashirwaho batowe n'abanywanyi babo kugira babaserukire imbere y'amategeko hisunzwe amategeko bisigurwa na Laurence Imana n'umuyobozi w'inkino mu Bushikiranganji bujejwe igisata c'inkino mu Burundi abarongoye ba baratowe ko club ari hangiro y'inkino zose hose kuko nigizwe n'abakinyi nubwo n'abandi bantu basa n'abarongoye izo nkino nabo rero n'abantu baja hamwe akiyumvira nyene botunganya izo nkino kugira ngo babere imboneza baserukire imbere y'amategeko iryo shyirahamwe cyangwa uwo mugwi ukina abo iyo bahejeje gutorwa baca bashyiraho urwego nyobozi rw'umugwi bita komite executive mu rurimi rw'igifaransa abo nabo baca bashyiraho amategeko y'amasatu bashyiraho amategeko ngenderwako muri bo nyene hari l'ordre intérieur abo rero nibo baca batoramwo ubaserukira bagashiraho eh, urwego nyobozi rw'umugwi bise mu gifaransa komite executive bakarongora umugwi ivyo rero niryo bica rero muri association aho muri association uwo batora abavuye ma club kanaka bakaca batoramwo umwe arongora iryo shirahamwe rwego rw'intara uwo muyobozi ajejwe inkino mu bushikiranganji bujejwe igisata c'inkino amenyesha ko amashirahamwe y'inkino ku rwego rw'igihugu bita federasiyo mu rurimi rw'igifaransa aba yarongoye ko bashirwaho hisunzwe be n'ayo mategeko no ku rwego rwa federasiyo kubera navuze ko muri club ari abantu baje hamwe association ava yuko ari abagize inama ya bose batoramwo bayitoza no ku rwego rwa federasiyo nuko nyene basoma amategeko ngendewako bakaraba ninde yitoza yokwija iki n'iki kugira ngo ashe kurongora urwego bimwe mu bisabwa kugira umuntu yemererwe kurongora ishyirahamwe ry'inkino ni uko aba yarigeze kuba umukinnyi cyangwa umumenyereza nk'uko Laurence Imana abandanya abishikiriza amategeko icyo avuga uko ikintu cy'ifatiro arabira ko kenshi nagumye mbona ndetse mbona kenshi benshi abarongora amashyirahamwe y'inkino abantu baba bafise ntibabajejwe benshi baba baraciye muri urwo rukino nk'abakinyi canke abamenyereza yongera ko abarongoye be n'amashirahamwe y'inkino ko bategerezwa kuba barize kugira baronke ivyo bavuga mu manama mpuzamakungu atunganywa mu zindi ndimi atari kirundi kubera ko mu Burundi dufise ayandi mashirahamwe mpuzamakungu serikira mu gihugu cacu muri izo nkino kenshi ugasanga amanama agirwa agirwa mu rurimi rutari kirundi birasaba ko buri waciye ku ntebe ndetse ukorwa hejuru kugira ngo ushobore kumva ibivugwa muri ayo manama ndetse nawe ufata ijambo wisigurire rero birasaba ko wabarinze n'ubumenyi bw'amategeko n'ubujyanye n'urwo rukino bwibabazi basigura kubera nawe ushobora kubasigurira abujejwe mu gihugu cy'iwawe rero n'imiyoborere urwace ku ishuri muganga Jean Bosco gira uko ishaka avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu amenyesha ko abari munsi y'imyaka itanu basanze batitabiriye iryo sekeza ku rugero rushimishije tumaze kwihweza ibitigiri saba batashoboye kwitabira iryo sekeza eh, twarabonye ko itigire twari twiteze hariho aho utashoboye kubironka nibukije ubwa mbere ni uko Eh, muri iryo sekeza ryari rigenewe ubwa mbere abakenyezi eh, bibungenze aho bategerezwa kuronka imiti y'inzoka twita rubendazole eh, kuva ku mezi atatu kuduga aho naho turabya ibiti hoho turabona ibyo twari twiteze twaranabirengeje bari twiteze ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi na bitandatu na mirongo ine ariko bashikiriye ibihumbi amajana atatu na mirongo icyenda na bitandatu n'amajana umunani na cumi n'umunani ni ukuvuga ibice ijana na mirongo ine na bitatu ku ijana aha murumva ko byagenze neza ntabwo kumbure tutari twarose bashoboye kubyitabira iryo sekeza hanyuma ku bana bo kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka cumi n'ine bategereza kuronka nabo nyene imiti y'inzoka twari twiteze abashika miliyoni zine n'ibihumbi amajana atanu na cumi na batandatu na cumi na batatu ku bashoboye kubyitabira bakaronka iyo miti ni miliyoni zine n'ibihumbi amajana atatu na mirongo inani n'umunani n'amajana ijana na mirongo irindwi n'umunani ni ukuvuga ibice mirongo icyenda n'indwi n'uduce tubiri ku ijana murumva ko n'aha eh, byagenze neza ariko ku muce ugira gatatu umunani na bine n'uduce tune ku ijana ngaha rero murumva ko eh, tumaze kuraba batanze batashoboye kubyitabira nk'uko twari tubyiteze na ahanyenereye kuri uyu mugwi niwo watumye ahanini eh, mu bushikiranganji dufatiye ingingo eh, kugira eh, abatashoboye kwitabira ako kamo bashobore kukitabira ndetse no ku yindi migwi nabo nyine nabo byoba byari byagoye nabo nyine bashobore guca baboneraho akazi amakuru yo mu makungu Amakuru avugwa mu bindi bihugu ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine n'ine abajejwe gutunganya inkino mpuzamakungu zo kwinonora imitsi zizobera i Tokyo mu Buyapani kuva ku wa mirongo ibiri na gatatu kwezi kw'indwi uyu mwaka bafashe ingingo yo kwemerera abarorerezi baturuka muri icyo gihugu kuzofata mirongo itanu ku ijana by'ibibanza by'ubwugamo bw'ibibuga bizoberamwo amahiganwa naho biri uko abo barorerezi ntibategerezwa kurenga ibihumbi icumi mu kibuga ibyo biri mu itangazo sohowe n'abo bajeje gutunganya amahiganwa kuri uwa mbere bamenyesha ko mu gihe ibitigiri by'abandura umugera wa covid cumi n'icyenda byobandanya byiyongera boce bahagarika ibyo kwemerera abarorerezi kuja mu bibuga ingingo zafashwe zo kurwanya igwirirana ry'umugera wa covid cumi n'icyenda ikinshasa ku mugwa mukuru wa leta iharanira demokarasi ya Congo ngo zarasubije inyuma urudandazwa ububare ubutambiro n'ibindi bibanza byo kwinezerezamwo birugawe muntu mbere yo guhangana n'ubwoko bugira gatatu bw'umugera wa covid cumi n'icyenda bwibonekeza kuba bukaze kuruta ubundi bubiri bwari buhasanzwe ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine n'itanu ni hano duciye tugarukiriza amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga reka tubashimire mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira mwaba abadukurikira muri mu gihugu canke muciye ku buhinga bwa none François Kimana niwe yari mu buhinga bw'ivyuma yakoze mwakoze mwebwe mwese rero mwadukurikiye mugire umutaga mwiza